Maiatzaen hamazazpia dagun igantian homofobian kuntre nazioarteko eguna date. Egunaldian helbuia da, sensibilizazia eta prebentzio egitia homofobiaen kuntre. Okazionia baliatu du SOS homofobia alkartiak urteko bilanaen plazaratzeko. Eta zenbakiak aski harri gariak dia. Ehuneko berrogeita batez emendatu dia lekukotasunak edo plaintak 2000 hameka komparatuz homofobia hitzak definizio bat mesidu. Hitza, aski dela delakoz, mila bedeatzen eta hiutan hoita hamaran agertu zen. Homo, homoseksual hitzetik da, eta fobia aldiz, eranahida zerbaiten edo norbaiten lotxaba dela. Kaxe juntan, homoseksualen lotxa, hotx, jenten arteko desbertintasunain lotxa. Eraiten ahaldai, ezkontza denentzat legiak eta izan dien ez tabadek indartu diela homofobia edoe hitza libratu. 2000 hamalauan, SOS homofobia bi 2000 ehune eta lautan hoita hamazazpi pleinta ukentzutian. 2000 hamahiuan aldiz, mila bostehun izan zielaik. Eta zenbaki hunek jakusten du arrenkuatzekua badela, ezkontza denen legia iganike, girua beti txara delakoz geihunen unguian. Nula ikusten da herrahoi, hoi. oztako bizian, lanian, karikan edo e familian, hitz txarak, trufak eta sumeritzaldiz, bortizke jae jabilik da homoseksualen kontre. Horek jakusten du gizartian sartuik dela homofobia eta nula zezaipa sare sozialak, gehien bat hoietan agertzen delakoz. SOS homofobi, jenten entzuteko gune bada eta ben defentsa hartzeko beharra delaike bai. Dagun igantian, nazioarteko eguna izanen da eta baliatuko da homofobia salhatzeko eta galtegiteko e, jenten arteko berdintasuna bakotxaen libertatia errespetatzez.